नमो रत्नत्रायाय नमो आर्य अवरोहितेश्वराय बोधिसत्वाय महासत्वाय महाकारुणिकाय ॐ सर्वभयेषु दानकाराय तस्मै नमस्कृत्य इमम् आर्य अवलोकितेश्वर तव नील कंठ नमो हृदय आवर्तयिष्यामि सर्व साधन शुभम अजेयम सर्वभूतानां भवमार्गविशुदकम् ओं तत् यथा आलोके आलोके लोक मति अतिक्रान्ते हे हे हरे महाबोधिसत्व स्मरण स्मरण हृदय कुरु कुरु कर्म साधाय साधाय धूरु धूरु विजयन्ते महाविजयन्ते धर धर धारेन्द्रेश्वर चल मल विमल अमल मुक्ति एहि एहि लोकेश्वर राग विषम विनाश द्वेष विषम विनाश मोह चल विषम विनाशाय हुलु हुलु माला हुलु हुलु माला बुलु बले पद्म नाम सरा सरा सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिया बोधिया बोधाया बोधाया मैत्रेय नीलकंठ दर्शन प्रहलादाय स्वाहा महाशिराय स्वाहा सिद्ध योगेश्वराय स्वाहा नीलकंताय स्वाहा चक्रयुक्ताय स्वाहा पद्महस्ताय स्वाहा शुद्धने बोधनाय स्वाहा वामदिश स्थितकृष्णजिनाय स्वाहा निवासनाय स्वाहा नमो रत्नत्रयाय नमो आर्य अवलोकितेश्वराय Om Vidyantu Mantra Padaya Svaha. Tak kde jsme skončili? Mm. Nílakanta namo hridajo avartajšiam. Eh, obrátím své srdce hm? směrem k tvému modrému krku. Hm? A co je to modrý krk, jsme vysvětlili. Tam to namo hridayam avartajšam. Namo hridayam Sarva arta sádanam šubam. Hm? Jo? Ajayam. Sarva bhutánam bhava marga višudakam. Tedy ta, tento soucit v podobě Avalokiteshváry je sarva arta sadanam šubam. Dělá všechny praxe šubam, dobré, světlé, hm? krásné. Šubha má všechny tyto významy. Čili jestliže máme soucit veškeré naše praxe, co děláme za účelem probuzení, budou krásné, dobré. Hm? Sarva Arta Sadhanam a Ajayam budou nepřekonatelné. Hm? To znamená, že díky soucitu budeme moct překonat veškeré překážky v cestě. Ajayam, Sarva bhutanam Bhava Marga Vyšudakam. Tento soucit je sarva bhutanam bhava marga vyšudakam je to, co čistí sarva bhutanam bhava marga vyšudakam. To, co čistí existence hm, nebo osudy nebo cesty osudů všech bytostí. Hm, marga je cesta. Nebo cesty existence všech bytostí. Soucit je to, co čistí cesty existence, osudy všech bytostí. Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishudakam Om Tatyatha Om to znamená hm, nebo tak jako hm, Tatyatha Áloke, áloke. Áloka znamená světlo. Áloke znamená ve světle. Tento soucit v podobě Avalokiteshvávy se objevuje ve světle. Hm? Aloke, Áloke, áloke. Louka mati atikrante. Toto světlo je louka mati. Eh, Atikrante, atikrante znamená, eh, je toto světlo přesahuje schopnost inteligence ve světě. Přesahuje mysl vázanou na svět. tady to zní trochu nám známe. Hm? Tedy světlo soucitu přesahuje světské vědomí. Hm? Krátce, stručně řečeno. aloke, loka, mati, atikrante. He, he, hare, maha, bodhisattva. teď ho ten meditující, ten jogín, který medituje na tomto dhárany eh, velkého soucitu, se obrací hm, k he, he, haj, haj. <laughs> Hare je bodhisattva, Hari je pán, hm, Bůh. Vishnu hm, je Hari. Hare Maha Bodhisattva, pane velký bodhisattva, hm, teď obrátil své srdce k němu a teď se přímo ad, jako adresuje, haj, haj, jako kdyby ho viděl před sebou. Hm? He, he, hare, maha, bodhisattva, smara, smara, hridaya, velký, velká osvícená bytost, smara, smara, vzpomeň si, hm? Teď praktikujeme anapána smrti, anapána sati. Hm? To je od stejného korene. Smara, smara, vzpomeň si, vzpomeň si. Smara, smara, hridayam. Vzpomeň si své srdce. Hm? Vzpomeň si na své srdce. co je srdce. Avalokitež máme velký soucit. He, he, hare, maha, bodhisattva, smara, smara, hridayam, kuru, kuru, karma. Udělej, udělej čin, karma. Sádhája, sádhája. Tak, abys uspěl. Čili on se obrací k k Avalokiteshvárovi, ale jako kdyby se obrátil k sobě, hm? ten jogín. Udělej čin kuru kuru karma sádhája, aby tvoje sádana, aby tvoje praxe uspěla. To znamená, modlí se víceméně k soucitu, aby uspěl. Když soucit uspí, my taky uspíme. My taky uspějeme. Hm? Uspíme, co to povídá. <laughs> Já už jsem to mluvení má moc, už mě trochu <coughs> kuhu kuhu, karma, sadája, sadája udělej čin, abys uspěl. Hm? Vlastně se obrací k, k Avalokiteshváru je to jako modlitba. Hm? Vlastně se obrací k sobě. Kuru kuru karma sádája sádája dhuru dhuru vijayante. Eh, Buď stálý až po vítězství. Mahavijayante, po vel, až po velké vítězství. Hm? Protože bodhisattva praktikuje pro dobro všech bytostí, pro prospěch všech bytostí. Hm? Dhuru, dhuru vijayante, maha vijayante, dhara, dhara, dharendreshvara. Hm? Buď buď pevný, hm? ty, který jsi pán mezi těmi, co jsou pevní. Hm? Tedy opravdový soucit je není možný bez pevného, pevné mysli. Hm? Je vždy spojen s pevnou myslí. ostatek se dozvíme, zítra. Hm? Po kouskách, no, tak si to budete moc líp zapamatovat, když jsme se naučili všecko, tak to zapomenete hned, že mám pravdu? Nebo nemám? Vždycky mám. Vždycky ne. Nedělejte si iluzi. <laughs>